birov izsa yuz yil yashasan to'shqondek deytdim evzel bir gün kun yashashdir yo'lbosdek birov izsa yuz yil yashasan to'shqondek deytdim evzel bir gün kun yashashdir yo'lbosdek Şen ana o'g'ling emdi bir mujohid bo'lsin manda oliy himmat va shijoat Düşen ana oğlun emdi bir mücahit Bulsun bende Ali himmet ve şicaet Kezip dağlar körpem bulsun şu taşlarda Hayat bulsam üssün ömrüm bu cihatta Kezip dağlar körpem bulsun şu taşlarda Hayat bulsam üssün ömrüm bu cihatta Dua kılgın namazında sen Allah'a Əskə bir şəhid bolay mən cəngahda Dua qılğın namazında sən Allahqa Musəbkə bir şəhid bolay mən cəngahda Bir günlərdə birsi düşkün pəs avazda Oğlum öldü desə ana gər navada Bir günlərdə birsi düşkün pəs avazda Oğlum öldü desə ana gər navada Ana oğlun hayat xoşaldır cənnətə Şəhid ölməz bolmaz mümin heç gumanda Ana oğlun hayat xoşaldır cənnətə Şəhid ölməz bolmaz mümin heç gumanda Bir günlərdə birsi düşkün pəs avazda Oğlun öl desə ana gər navada Bir günlərdə birsi çüşkün pəs avazda Oğlun öldü desə ana gər navada Ana oğlun hayat xoşaldır cənnətdə Şəhid ölməz bulmaz mümin hiç gumanda Ana oğlun hayat xoşaldır cənnətdə Şəhid ölməz bulmaz mümin hiç gumanda Akbar! Allahu Akbar! Qılsa dana sözleri de oğlunla Ketti taşla panisini çok bırakka Qılsa dana sözleri de oğlunla Ketti taşla panisini çok bırakka Digi Yürek param Allah'ın yolida Tümen ana dua kılarlar yoliga Digin yürek param Allah'ın yolida Tümen ana dua kılarlar yoliga Digin yürek param Allah'ın yolida Tümen ana dua kılarlar yoliga Digin Allah'ın yoluna Tümen ana dua kılarlar yoliga Tümen ana dua kılarlar yoliga Tümen ana dua kılarlar yoliga